Стільки ніжності було у цьому дійстві. Цілував губи, а тремтіло усе тіло. Здавалося, ця насолода безмежна. А потім я в одну мить усе згадав. Пам'ять проривалася у свідомість ніби загарбники брали штурмом вежу. Падали стіни, і навала нахабних воїнів лізла в щойно створену гармонію. Я так чекав на них, а вони руйнували усе, забирали найдорожчі, найсвіжіші здобутки. Олена дивилась в мої перелякані очі і не розуміла, що сталося. Вона ще була Соломеєю. І я вжахнувся, що вона ось ось теж все згадає. Далі можете не розповідати. А від цього моменту я вже знаю. Прокуратура, слідство, арешт лікаря у Польщі. Маркіан теплий розім'яв пальці, що безперервно стукали по клавіатурі останніх кілька годин. Мимоволі він потер долоні від задоволення, бо справді був украй піднесеному настрої. Відкинувшись у своєму кріслі, молодий адвокат із розлучень, який так сильно прагнув стати письменником, подивився на співрозмовника, худорлявого чорнявого чоловіка з великими блакитними очима. Саме ці очі здавалося, формували основне враження про нього. Такі очі ніколи не забудеш. Маркіян був переконаний. Історія, яку розповів Блакитноокий, принесе йому нарешті таку омріяну літературну славу можливо, навіть перемогу в якомусь літературному конкурсі. Тут навіть не потрібно щось прикрашати, аби тільки не зіпсувати. Скажіть, а ви довго відвикали від цього імені? Єлисей? спитав Маркіян, і в очікуванні відповіді встав з-за столу та пройшовся до величезного вікна свого кабінету. Досі ще дивуюся, коли до мене звертається на ім'я Іван, спокійно відповів співрозмовник і сам нервово засовував у кріслі, ніби розминався після довгого сидіння. Маркіян кивнув, мов чудово розумів, що той має на увазі, хоча це зовсім було не так. Я без вашого дозволу запитав іще дещо. Воно муляло мене під час розповіді. Так, звісно, питайте, ми ж домовилися. Я розповім вам усе. Адвокат зробив невеличку паузу і лише тоді почав питати, що спричиняло той біль, який відчували лише ровими Соломея? Чому тільки вони? Причини болі насправді були різними, симптоми однаковими. У Рувима тривала наркотична ломка, а наркоман? перепитав Маркіян. Він був впевнений, що велетень спортсмен і виступає за здоровий спосіб життя.